How's everybody doing today? Hogy vagytok? Nagyon jó. Örülök neki. Yes, yes. you know, that's always the same reaction I get in Sopron. How's everybody doing this morning? Sopronban is mindenki ugyanígy reagál minden reggel, amikor megkérdezem, hogy hogy vagytok. So I just tell them they're doing good, because I Hope they are. Úgyhogy mindig ilyenkor azt gondolom, hogy jól van. <laughs> Remélem legalábbis. Ah, I got to admit to you guys, I'm very excited to be back here with you. Be kell ismernem, hogy nagyon izgatott vagyok, hogy újra itt lehetek veled. Uh, I actually kind of before we went to the States, I was thinking, well, I guess that's I'm probably not going to be going to Jure too often anymore. Mielőtt visszamentem az elmentem Amerikába, arra, arra gondoltam, hogy hát nem lesz túl gyakori, and, hogy ide Győrbe and, uh, and then luckily while I was in California, Bertzi wrote asking if I'd be able to come up and teach one last time. Well, I, I mean, you know, for this round anyway. Oh. És, és szerencsére, amikor, amikor Kaliforniában voltam, Bertzi rám írt, hogy még egyszer el tudnék-e jönni tanítani egyet. And I was so excited, I was like, yes, of course. És annyira izgatott voltam, és rögtön igent mondtam. Uh, it's funny because uh, you know, and I just want to let you guys know that um, you know this last year being able to come up here quite a few times and just to be able to um, have fellowship with you guys. És csak szeretném, hogyha tudnátok, hogy az elmúlt egy évben, hogy jöhettem hozzátok, taníthattam és közösségbe lehettem uh, veletek. To worship with you guys. Hogy dicsőíthettem veletek. Uh, also just to be able to share the word. Uh, it's been one of it's been a major highlight of my life. És az, hogy megoszthattam az igét itt, az a, az, az életemnek egy, egy ilyen uh, kiemelkedő fény. And so just want you guys to know that I love you guys. És, és csak el szeretném And mondani, hogy szeretlek it's been titeket. such a pleasure to be able to be here with you guys. És megtiszteltetés volt itt lenni veletek. And, um, you know, and kind of in opening, if you would turn to Acts chapter 2, verse 42. És nyitásként, hogyha az Acts 2-höz odarra hoznátok a 42-es vershez. As we have been studying uh, just the, the pillars ahogy, ahogy ezeket az oszlopokat tanulmányoztuk. I like to think of it as keeping it simple, as simple as we can. Szeretnék erre úgy gondolni, hogy mint hogyha annyira egyszerűsítenénk és egyszerűnek tartanánk meg, mint amennyire valójában is. But Acts 2:42 it says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. És az apostolok cselekedetei 2:42 azt mondja, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. And so the breaking of bread, the Lord's Supper, communion a kenyér megtörése és a, a, az imádkozás, az úrvacsora is one of the most wonderful staples of the church that we as a body get to participate in. Ez az egyik legfontosabb oszlopan a, a gyülekezetnek, amiben mi is részt vehetünk. I like what J. Vernon McGee said. He said the Lord's Supper is the highest expression and the holiest exercise of Christian worship. Szeretem, amit egy, egy teológus mondott, hogy, hogy a, az úrvacsora a, a legmagasabb kifejezése a mi dicsőítésünknek, és, és ez, a, ez a legszentebb uh, gyakorlat, amit mi tehetünk Istennel. See, what I love is just prior in Acts chapter 2 a, az apostolok cselekedetei második részben egy kicsit visszább. The Holy Spirit came upon the disciples. A Szentlélek kiárat a tanítványokra. Peter began to preach. Péter elkezdett tanítani. And the, and the people were curious, well what, what, what must we do? És az emberek kíváncsiak lettek, hogy mit, mit tegyünk. It says that they were cut to the heart. Azt mondták, hogy, hogy megvágta a, a szívüket. And he told them to repent. És azt mondta nekik, hogy térjetek. And it tells us that 3000 souls were added to them that day. És azt, mond, azt írja az ige, hogy 3000 tért aznak meg. And what I love so much is that just uh, how incredible it is to think that yeah, 3000 souls came to know the Lord. És ez annyira tetszik, mennyire csodálatos arra gondolni, hogy igen, 3000 ember jött Jézushoz. But you know what I love is that it wasn't just the 3000 souls got saved and everybody went home. De ami még nagyszerűbb, hogy nem csak az volt, hogy 3000 ember megtért és hazament. Never to hear the gospel, or to, you know, hear a Bible study. <laughs> és utána nem olvassuk azt, hogy soha nem, hallgol, nem hallottak Isten tiszteletet. Never to worship the Lord together. Hogy többet nem dicsőítették Istent. But, or and to never be in fellowship with one another. nem voltak egymással közösségben. But what I love is says that as we read in Acts that they continued steadfastly hanem ami, ami annyira tetszik, hogy, hogy folytatták álhatatosan. And, but the, uh, another word that um, the ESV uses is they were devoted. És az ESV fordítás azt mondja, hogy, hogy ők elkötelezettek voltak. And, and I love that. that. That's what these men, these new believers, they were devoted um, to the apostles' doctrine. És ez annyira tetszik, hogy, hogy ezek az emberek, ezek elkötelezettek voltak az apostolok tanításai. To fellowship, to the breaking of bread and in prayers. A közösség és a kenyértörés felé. Now when it comes to the breaking of bread. És amikor a kenyértörésről you know, real, and also just with all these pillars. És, és ezekkel a, amikor ezekről az oszlopokról beszélünk. Are we devoted, and may we ask ourselves, are we devoted to these pillars? Mi is elkötelezettek vagyunk ezekhez az oszlopokhoz. And obviously today the main focus is going to be on communion. És, és a mai nap a, a fő, fő fókusz az, az a, a úrvacsora lesz. And I got to admit to you, that's one thing that I love about you guys is that, uh, especially in the last year, I think almost every Sunday we took communion together. És, és ez annyira tetszik bennetek, hogy az elmúlt egy évben, ha jól emlékszem, majdnem minden vasárnap vettünk úrvacsorát. And I enjoy that so much that just when we would come here that we would uh, be able to remember what Jesus Christ accomplished for us on Calvary's tree. És ez annyira tetszik, hogy minden alkalommal, amikor idejövünk, amikor bejövünk ide, emlékezhetünk arra, hogy, hogy mit tett Jézus a Golgotha keresztjén. And what an honor it is that we together can partake of these elements. És milyen megtiszteltetés az, hogy együtt részt vehetünk ezekkel a ezekkel az elemeknek a, a vételével. And remember what it is that Christ accomplished for you and for me. És emlékezhetünk arra, hogy mit tett érted és értem Jézus. And today I don't want to go into all the different customs of communion. És nem akarok ma belemenni az úrvacsora különböző szokásaiba. Oh, do we need to break bread, hogy pass tényleg, it around. kenyeret kellett törnünk is és it, körbeadnunk. Is it good how we, I don't want to talk about that. Nem akarok arra beszélni sem, hogy jó-e, hogy mit csináljuk. But I pray that our focus, that, it, that what it would be on is remembering what Jesus Christ has accomplished for us. Hanem az az imám, hogy a mi figyelmünk arra terel, terelődjön, hogy Jézus mit tett értünk. And so we see that they continued steadfastly in the breaking of bread. És azt látjuk, azt olvassuk, hogy kitartóan részt vettek And this ebben. was, and so amazing is that this was quickly, shortly after Jesus Christ died and rose again, that they're remembering. És ez annyira jó, hogy amint Jézus meghalt és feltámadt, ők már emlékeznek. Even though it was recent with Christ's crucifixion, but here's the thing that's beautiful is that they never wanted to forget. És annak ellenére, hogy hogy Szinte tegnap volt ez az egész történet, nem akarták elfelejteni. And how much greater it is for us that we ought not forget what Christ accomplished for us. És mennyivel jobb az, hogy, hogy mi, mi sem akarjuk elfelejteni, hogy mit tett értünk Jézus. But so oftentimes what can happen is we can go on in our daily living. De annyiszor megtörténhet velünk, hogy, hogy éljük a mindennapi életünket. And we don't give much focus to the Lord. We obviously we're we're busy about what we're doing, whatever if it's work, if it's school. És nem figyelünk arra, hogy Isten mit hogy mit And our focus is on so many other things. a leköti az iskola, a munka és minden más. But you know what's so great about going to communion and going to the Lord's table is just going and focusing our hearts and our minds on what he did. De ez annyira jó, amikor, amikor úrvacsorát vehetünk, oda mehetünk Krisztus asztalához, és, és a szívünk és elménk el, elcsendesedhet, és, és ő vele lehet. See, and the beautiful thing, guys, is that when it, when it comes to Jesus and the Lord, is that it's a relationship. És ez annyira csodálatos, hogy amikor Jézushoz megyünk, ez, ez mindig egy, egy kapcsolat. See, it's not about playing church. Ez nem egy, nem egy it's, it's, it's not about, okay, ritual nem, nem szokásos It's not about these things. És nem ezekről szól. But, but it's once again it's a living true relationship that we have with Jesus Christ and which and which has been made because of what Christ did for us. Hanem ez az egész egy élő kapcsolat Krisztussal azért, amit ő tett értünk. And it's a good way when we take communion just for us to stop. És ez annyira jó, hogy amikor úrvacsorát veszünk, akkor megállunk. And to And what we'll get into later is to examine ourselves. És amikor később majd megnézzük, hogy megvizsgáljuk magunkat. And to focus our hearts and minds on Him. És a figyelmünket és szívünket azt őrá fordítjuk. You know, and, and, and you know, and that's the thing that's so beautiful is that what we believe and who we believe in, it's not once again, it's not an empty religion. És ez annyira gyönyörű, hogy, hogy abban és akiben hiszünk, az nem egy üres vallás. But we believe in Jesus Christ who is God hanem Jézus Krisztusban hiszünk, aki Isten. Who went to the cross for our sins. Aki elment a kereszthez ami bűneinkért. Uh, that might be mine actually. I have the same ringer. <laughs> but you know, here's the thing. De, de itt, itt a lényeg. You know that Jesus, he is the one who gave himself for us. Jézus az, aki értünk adta magát. If you would real quickly turn to Galatians chapter 2. Fordítsatok a Galata levél második fejezetéhez. In verse 20. Nézzük meg a 20-as verset. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galata 2:20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. When we come to the Lord's table and realizing how much He loves us. És amikor az Úr asztalához jövünk, akkor rájöhetünk, hogy mennyire szeretünk. How incredible to ponder. És mennyire, mennyire gyönyörű az, hogy, hogy ezen gondolkodhatunk. That for God so loved the world. Hogy Isten annyira szerette a világot. He gave his only son. Hogy az ő egyszülött fiát adta érte. But the thing that's also beautiful is that Jesus Christ, he freely, he gave himself. És ami, ami nagyszerű ebben, hogy, hogy ő önként adta értünk. so we see that in Galatians where it says he gave himself up for us and then also in Ephesians chapter 5 verse 1. És az Efezusi levélben is látjuk ezt. It says, therefore be imitators of God as dear children and walk in love as Christ has also loved us and given himself for us, an offering, a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Efezusi levél 5. fejezet első két verse azt mondja, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogy a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékül az Istennek kedves illatként. And of course we want to be those, and, and the point of this is that we do, we want to be imitators of God. És igen, mi, mi Krisztus követői, Isten követői when, akarunk lenni. When I was a kid, I would imitate and mimic my dad. Amikor én gyerek voltam, utánoztam mindig édesapámat. As a dear child. Ami, egy, egy kis gyerek. I remember he would stand in the mirror in the mornings. Emlékszem, hogy ott állt a tükörben reggelente, és borotválkozott. You know, he'd do this with his tongue or whatever. És nyelvével is mindig ezt csináltam. I would do the exact same thing. És ugyanezt csináltam. I had, I had my little toy kit that wouldn't cut my skin. Ott volt nekem ilyen játékborotvám, ami nem vágott meg. And I would watch him. És néztem. And in fact, I watched him so much that a lot of times he'd stand in the mirror, and he's a really thin man, but he'd stand in the mirror and go, I'm getting fat. És, és még annyira, annyira néztem és szerettem őt, hogy, hogy odaálltam a tükörbe mellé, és, és annak ellenére, hogy ő egy vékony ember volt, mindig nézte, hogy mekkora hasa van. Yeah, and so you said, I'm fat. És mindig azt mondta, hogy milyen dagat vagyok. And, and, and so I thought that fat was thin and thin was fat. Annyira, hogy, hogy én azt hittem, hogy a dagat az valójában a vékony. Because of my dad apukám miatt. And so I remember I came home one day from preschool and I said to my mom, that Michael Jim Bodie, he's one skinny dude. És, és emlékszem, hogy, hogy egyszer hazajöttem általános iskolában, és azt mondtam neki, hogy, hogy ez a Michael Jim Bodie, ez, ez, ez egy nagyon nagyon vékony, vékony, ember. Yeah, vékony csávó. Yeah, you know, and, and I said, and so I said, and, and, and my mom's like, oh, okay. And then she, when she saw him, <laughs> she was like, oh, he's not one skinny little dude. <laughs> Hát <laughs> and, but it was because I would imitate my dad. I saw, I would follow and I would imitate what he was doing. De és ez azért volt, mert én utánoztam apukámat, amikor ő ezt csinálta. As, as a dear child egy, egy jó kisgyerek. And, and as dear children, guys, we are to imitate him by walking in love. És jó gyermekekként mi nekünk követnünk kell Istent a szeretetben járásban. But what the second part of that verse speaks to me so radically is, is that Jesus Christ, he gave himself up for us as a sacrifice. És ami, ami annyira szól hozzá, a versnek a második része, ami, ami azt mondja, hogy, hogy Krisztus is annyira szeretett minket, hogy önmagát adta áldozati ajándékul. He gave himself. Hogy ő, ő feladta magát érte. And, and sometimes, you know, as we read this, we could, and even in the Gospels, even when Jesus is in the garden, we might kind of think like, oh, well, since he was God, well, it might not have been that difficult. No. It was. És, és amikor olvassuk is az evangéliumokat, lehet, hogy néha arra gondolunk, hogy, hogy amikor ott volt Jézus a, a kertben, a Gecsemáné kertben, akkor, akkor hát persze ő Isten volt, remember, nem volt neki ez olyan nehéz. Remember there he was as he was, he was bleeding, you know, uh, sweating out blood. De, de emlékezzetek, amikor ő ott volt, izzadság, vért izzadva. And he was asking if there could be any other way, if the, if the cup could pass from him. És, és Istentől kérdezte azt, hogy van, van-e bármi más módja annak, hogy a, a, ez a pohár eltávozik tőle. But your will be done done. És, és azt mondta, hogy ennek ellenére Guys, a te akaratod Jesus, meg. He gave himself. És Jézus feladta magát. And also on the night when Jesus was betrayed. És akkor is, amikor Jézust elárulták. In John's Gospel we're told this. János evangélium ezt mondja. It said that Jesus he knew all things which were going to happen. Azt mondja, hogy Jézus tudta az összes dolgot, ami fog történni. And Jesus asked them, eh, eh, he said, "Who are you looking for?" And they said, "Jesus of Nazareth." és, és megkérdezték tőle, hogy, hogy ki, kit keresel, és azt mondta, hogy Jézus, názereti Jézus. And he said, I am he. És azt mondta, hogy én vagyok And az. when he said I am he, boom, everybody just fell down. És, és fell akkor back. azt mondta, mindenki csak that, that was a real slang in the spirit. Ez, ez egy igazi kiállás <laughs> volt a but, but you guys see, this is the thing. De, is de, that we can see that Jesus, he, He gave himself for us. És, és látjuk, hogy Jézus értünk adta magát. When Jesus Christ, when he was hanging on the cross. Amikor a kereszten lógott. And uh, you know, sometimes when I read that and as I read the people mocking him, don't you just kind of like, oh, I wish Jesus would have like got, gotten down and like boom, boom, boom, és you know, amikor olvasom, done something. És amikor olvasom, hogy gúnyolták az emberek őt és, és bántották, akkor néha azt képzelem, hogy bár csak lejött volna but, a fáról, és megverte volna But őket. I praise the Lord that he didn't. De, de Isten áldom, hogy As they were saying, he can save others, but he can't save himself. Mert, mert ő meg tudott menteni másokat, de önmagát nem. Because Jesus, he gave himself for Azért, mert ő feladta értünk magát. And then in verse 30 of John, it says, When Jesus had received the sour wine. Uh, uh, when Jesus received the sour wine. Amikor, és a János evangélium azt mondja, hogy amikor, amikor az ecetet adták neki. He said, it is finished. Azt mondta, hogy elvégeztetett. Then bowing his head. És lehajtotta a fejét. He gave up his spirit. Feladta az ő lelkét. Guys, Jesus, he gave himself Jézus, Jézus odaadta értünk. And it was a fragrant offering. to God. És ez egy jó illatú ajándék volt Istennek. That always fascinates me. És ez annyira lenyűgöz mindig. Because it was a it was a a sweet aroma to the Lord. Hogy, hogy ez egy édes aroma volt, egy édes illat volt Istennek. You, because even there, as Jesus was dying on the cross, and as the, the, the weight of the, or the sin was upon him, and as he cried out, My God, my God, why are you forsaking me? Mert még akkor is, amikor ott lógott, és, és, és fájdalmai voltak, és azt, azt mondta akkor is, hogy, hogy én atyám, én atyám, miért hagytál el engem? But, it said, but I love this, and I read this in a commentary by John MacArthur. De ez annyira tetszik, és, és John MacArthur-tól egy kommentárban olvastam. He said, Christ's offering of himself for fallen mankind pleased and glorified his heavenly Father azt mondja, hogy, hogy Jézus halála és az, hogy ő feladta értünk önmagát, ez, ez dicsőítette és, és, és örömet okozott az atyának. Because it demonstrated in the most complete and perfect way. Azért, mert a legteljesebb és a legtökéletesebb módon mutatta be. God's sovereign, perfect, unconditional and divine kind of love. Isten szuverén, Isten feltétel nélküli és tökéletes szeretetét ér, irántunk. And you know, it's so beautiful because when you go back into the book of Leviticus. És ez annyira gyönyörű, mert amikor amikor visszamész uh, Mózes uh, harmadik könyvében. Harmadik könyvében. You read a, you read in the first five chapters about um, of these different offerings. Az első öt fejezetet arról olvasott, hogy hogy különféle áldozati ajándékok, áldozati uh, felajánlásokat mutattak and, be. And, and in dealing with that, as the, as the offerings would be given, and it would be a sweet smelling aroma to the Lord. És azt olvassuk ott, hogy amikor az áldozatot bemutatták, ez egy édes illat, egy jó illatként felszállt Istenhez. And now Jesus, the spotless lamb. És azt olvassuk, hogy a, a, a tökéletes bárány Jézus, who is given for us, who aki gave himself adatot, for us, aki feladta magát értünk, it was a sweet aroma ez egy, ez egy jó aroma volt értünk and Istennek. I, and, and guys, and that's the beauty about the gospel. És ez olyan gyönyörű az evangéliumban. Is that is what Christ has done. Hogy, hogy mit tett értünk It's Krisztus. not what we do or It's what Christ has done for Nem us. az, hogy mi mit teszünk, hanem hogy ő mit tett értünk. And if you will, in 1 Corinthians chapter 11, a kor, első korintusi levél 11. fejezetében If you go ahead and read verses uh, 17 through 34. A 17. verstől a 34-esig nézzük meg. Amikor a következőkre rátértek, nem, dicsé, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallottam, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök, egy helyre nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Tehát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen. Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon, az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz, új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak hálát, há, halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul leszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy ígyják, igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és úgy iszik, nem besüli meg az Úrnak testét, ítélet, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért előtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást, és ha valaki éhes otthon egyik, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. So the early church, they would have these love feasts. A korai, gyülekezet, korai gyülekezeteknek voltak ilyen ilyen öröm étkezései. And, and in fact, um, even uh, Jude 12 speaks of this love feast. És Júdás levele, a 12-es vers is erről beszél. And so the church in Corinth, what they would, they would, you know, they would have a meal together és a, a korintusi gyülekezet I mean, ugyanezt tette, I guess, együtt étkezett. In a way, it'd be kind of similar to us having a potluck or a közös ebéd. És ez, ez hasonló ahhoz, ahogy mi összejövünk gyülekezet és ebédelünk és eszünk. But what they would do is after the after the meal, they would then ha, take communion together. De amit ők szoktak csinálni az az, hogy ez az étkezés után úrvacsorát vettek. But, but the problem was this is that what we read was that there was divisions among them. De ezzel az volt a probléma, amit olvastunk is, hogy hogy voltak szakadások. The there were divisions among the rich with the poor. See, the rich would have lots of food, but they wouldn't give it to the poor. Voltak szakadások a gazdagok és a szegények között. A gazdagoknak sok ételük volt, you know, nem adtak a szegényeknek. Even crazier, people at these love feasts they would get drunk. És ez annyira örült, hogy ezeken az ünnepeken az emberek megrésztek. And so they would come to, you know, the Lord's communion, uh, you know, however. Oda jöttek részegen and, vacsorát. And, <laughs> and and you know, and and so it was a, a, something that was supposed to be very very spiritual was very very carnal. és, és valami, aminek nagyon, nagyon lelkinek kellett volna, hogy legyen, egy nagyon testi dolog. And so the, the love feast and the communion, it actually became perverted. És ez az ünneplés és ez a, az úrvacsora, ez, ez így eltorzították. And how sad to think that it became sinful. És mennyire, mennyire rossz arra gondolni, hogy ez bűnössé vált. But guys, what we read is that communion is supposed to be a remembrance to, you know, and to honor God. And it's, you know, and the way they were acting, they were not honoring God at all. De és, és amit olvasunk, hogy ennek az egésznek egy emlékezésnek kellene lenni Krisztusra, viszont amit ők tettek, az nem egy emlékezés. And volt. since they were just kind of like selfishly indulging themselves, he says, you know what, it's better for you just to stay home. És, és ez olyan, mint mint mintha így bűnösen Now, csak tömték volna magukat, jobb is lett volna, hogyha inkább otthon maradnak. <laughs> sure, I, I highly doubt that any of us could come to the Lord's table drunk. I hope, I mean, yeah. But But you know, but I think though there's great application for us. that, That we can come with similar problems. Hogy, hogy mi, mi is jöhetünk hasonló problémákkal. With similar sins, with uh, similar um, divisions. Hasonló bűnökkel és hasonló szakadásokkal. And, and because perhaps, you know, we might not be loving towards one another. Lehet, hogy, lehet, hogy nem vagyunk szeretőek egymás iránt. there might be somebody in this fellowship that you just cannot stand. Lehet, hogy van itt valaki a gyülekezetben, aki csak ki nem állhat. Oh, I hate that person. És, és annyira, annyira utálom azt. I, oh, they get under my skin, they drive me nuts. És, és az őrületbe kerget. Uh, and please, I, I'm with you, I understand guys. Én ezt megértem, I, I, uh, Not now, but I've had, nem, yeah, no, yeah. No, I mean, there's people that get under your skin. How much should I confess to you? No, no. <laughs> but you know, here's the thing is that, but we are called to love. De, de arra hív minket az we're, Úr, hogy we're, szeressük. We're called to forgive. Hogy megbocsássuk. And, and sometimes uh, what we might do is you, we're just so annoyed with that person and we come to the Lord's table. És lehet, hogy annyira idegesít ez az ember, hogy amikor az Úr asztalához jövünk. And I have bitterness in my heart. Hogy keserűség van a mi szívünkben. I have anger in my heart harag van I have hatred in my heart for that person. But and, and, you know, guys, and that's the and, and so in this very similar way, we can be coming to the Lord's table quite carnally. Hasonló módon mi is jöhetünk testileg az Úr asztalához. And you know, and where we might be so concerned about others, where we're not coming to the table, remembering, hey, you know what? Christ died for them. Lehet, hogy, lehet, hogy annyira foglalkozunk másokkal, hogy elfelejtjük azt, hogy azért jövünk, hogy, hogy Isten meghalt értük is. You know, that always helps me put things in perspective. Ez annyira, annyira segít mindig, hogy helyre rakjam a dolgokat. God loves the world. Isten szereti a világot. He loves that person. Őt is. He forgave that person. Annak az embernek megbocsájtott. He loves me. szeret engem, He forgave me. nekem, We're all on the same playing level. mindannyian ugyanazon a szinten vagyunk. And, and, and guys, in and, and my heart and my prayer is that if we do have these divisions, if we do have these, <clears throat> you know, this bitterness in our hearts, I pray that when we come to the Lord's table, that we would come and, Lord, forgive me. És, és én nekem az a szívem és az az imám, hogy amikor, hogyha meg is vannak ezek a, ezek a szakadások, ezek a haragok, hogy amikor az Úr asztalához jövünk, akkor, akkor ezeket rakjuk le. And obviously, és kérjük, hogy bocsásson meg. Our, that's our heart's desire is to promote love and forgiveness. And yet, even though there might be that bitterness and that anger. És ez a szívünknek a vágya, hogy hirdessük a szeretetet, még akkor is, hogy ott van az a keserűség. But may we take heed. De, de legyünk buzgóak. May we, may we love, may we forgive. szeressünk és bocsássunk May we take care of those that are, that are hungry, that are less fortunate than us. Törődjünk azokkal, akik, akik éheznek és akik, akik szegényebbek nálunk. Because Paul tells us, you know, what Jesus did. Mert Pál azt mondja, hogy amit Jézus tett. And also what he said the night before his betrayal and his crucifixion. És az ő Or the night of his betrayal, yeah. And so the new, and he said, the new covenant in my blood. Előtte azt mondta Jézus, hogy, hogy az én vérem az új szövetség. Guys, because as even as you prayed today that the old covenant hogy ahogy, ahogy imádkoztuk is, hogy a, a régi szövetség that it would be continuous of, you know, of a sacrifice and the spilling of blood, a sacrifice, spilling of blood. Ez, ez egy ilyen folyamatos vérontás és egy folyamatos áldozat bemutatás volt. Just for the covering of sin. Csak azért, hogy elfedezzék a bűnöket. But then in the new covenant. De jött az új szövetség. As Hebrews chapter 9 verse 28 tells us that it has been the new covenant has been ratified once and for all by the death of Jesus Christ or the old covenant, I'm sorry. De a, a zsidókhoz írt levél uh, 9.28 A 9.28 azt mondja, hogy úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor is majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. And he said we are to remember. És ő azt mondja, hogy azt, azt mondja nekünk, hogy emlékezzünk. Remembrance of Jesus. Emlékezzünk Krisztusra. And, and guys, that's why we partake of communion. És ezért veszünk részt a, a, a úrvacsorában. May we remember. Hogy emlékezzünk. Um, a lot of times as I'll, I'll kind of share kind of what goes on in my heart and my mind in during communion. sokszor én meg, meg szoktam osztani, hogy mi van a szívemen, mikor, mikor úrvacsorát you know, veszünk. A lot of times I just like to, I, I really like to ponder about, you know, Christ's suffering. Szeretek, viszont szeretek sokszor csak, csak azon elmélkedni, hogy, hogy Krisztus mennyit szenvedett. As the crown of thorns were crushed upon his head. Ahogy a, a tövis koszorú a fejére lett húzva as he was whipped, ahogy megkorbácsolták őt, as the nails were pierced into his hands, and even while those nails were being pierced into his hands and his feet, said, Father, forgive them, for they know not what they do. Ahogy, ahogy az ő kezét, még akkor is azt mondja, hogy, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. And there, as, as we read earlier, that he did, he gave up his spirit. És ahogy olvastuk korábban, hogy igen, ő feladta az ő lelkét, ki lehet az ő lelkét Cried out, it is finished. És azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. And guys, how, how beautiful it is that, that we have the opportunity to, to think upon these things. És ez annyira gyönyörű ez a lehetőség, hogy mi, mi gondolkodhatunk és elmélkedhetünk ezeken. To remember. Hogy emlékezhetünk. Of what he did arra, hogy mit tett ő. And that we are, as we're partaking of the communion, of the elements, we are remembering what he did until he returns. És ahogy vettük a pászkát és a szőlőlevet, emlékeztünk arra, és újra és újra emlékezünk arra, amíg vissza nem jön. But here Paul, as he gives the warning not to do it in an unworthy matter. De, de itt van Pál, aki figyelmeztet minket arra, hogy, hogy ne tegyük egy, egy ilyen, egy ilyen nem, nem szent állapotban. I used to always, when I was when I was younger, I would always just think that this was dealing with non-Christians. Mindig, amikor, amikor, amikor fiatal voltam, mindig azt gondoltam, hogy ez, ez csak a nem hívőkről So if somebody was a non-Christian in the church, I just say, oh, let the pass cup from, you know, or let the cup pass from you. Hogyha volt egy nem hívő a gyülekezetben, mindig csak úgy voltam vele, hogy, hogy itt hagyjuk ki. But you know, it's really for us to examine, for us to look at our hearts. De ez valójában értünk van, that hogy, are, hogy mi megvizsgáljuk are we, you know, do we take this in an unworthy manner? hogy, hogy mi, mi egy ilyen, egy ilyen meg nem érdemelt állapotban Because leszünk. there are so many ways that we can come to the Lord's table when it is just ritual. Mert, mert annyi dolog lehet, hogy amikor az újra asztalához jövünk, ami, ami csak, csak rituálé. It can happen. Megtörténhet. Hey, eh, when, when communion's every, when the communion was every Sunday, it could get like that, like, oh yeah, I, I'm just doing this because this is what we do every amikor, Sunday. Amikor minden vasárnap vesszük az úrvacsorát, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez csak egy szokás, és azért vesszük, mert mindig vesszük. You know, we can come to the Lord's table, not repentant. Jöhetünk az úrasztalához úgy, hogy nem tértünk meg. <laughs> We can come bitter, we can come angry keserűen és, és haraggal jöhetünk. And, my prayer though is this is that what we would do is we go, we would ask for forgiveness. És az az imám, hogy amikor ezt tesszük, akkor jöjjünk és, és megbocsájtást kérjünk. Not cling to sin, but cling to the cross of Christ. ne, ne kapaszkodjunk a bűnbe, hanem kapaszkodjunk a, a keresztre, and hogy ott van Jézus. And once again he says we are to examine ourselves. És meg kell vizsgálnunk magunkat. But so oftentimes I'll do just the opposite. De annyiszor pont az ellenkezőjét tesszük. Where it says examine ourselves, well, I'll go and I'll examine everybody else. you know, we take the we take it as an opportunity to judge others. Egy ilyen lehetőségként éljük, and, hogy ítélhessünk másokat. And for us to decide whether that person is allowed to take communion or not allowed to take communion. És majd mi eldöntjük, hogy ez az ember méltó-e arra, hogy vegyen úrvacsorát vagy ne. I, I'll never forget uh, a family in Kapu's I, I tell you, they were like the spiritual police. soha nem fogom elfelejteni, Kaposban Kaposváron van egy, van egy család, aki, aki ez a lelki rendőrség volt. Like we would take communion. Amikor vettük az úrvacsorát. And they would come up to me after and they would say like, oh, that person, they're not, a, they, were, they shouldn't be taking communion. Oda jöttek utána hozzám és mindig mutogattak az emberekre, hogy az az embernek nem szabadott. I, I, I know the sins that they've uh, that they've done before. Ismerem a bűnöket, amiket el, előtte elkövettek. They, you have no idea the sins that I've done. és, és <laughs> gondoltam, hogy like, fogalmat nincs, hogy én <laughs> like, <laughs> And I'm definitely not telling telling you. but, but so oftentimes that's what we'll do is we will we will point at other people and then we are examining all other people and their lives. hogy mindig vizsgálgatjuk a másik életét és mutogatjuk az ujjainkat. You know, that would be like the I would hate that és, és annyira, annyira utálom, hogy like, ez taking the Lord's communion. Hogyha megfognánk az Úr vacsorát. No, not you. Ő, ő nem. Gábor definitely not. Gábor biztos, hogy nem. Barnabas definitely, Barnabas, you know. Yeah. You play piano really well. no. but you know, and but that's what we can make of it, and that's what we can do is where we're judging others. De mi ezzé, ezzé válthatjuk ezt az egészet, hogy ítélhet, ítélkezhetünk mások fele. But who's communion for? De, de is van a, az úrvacsora? Who, who, ought, who do we need to examine? Ki, kit kell megvizsgálnunk? Ourselves. Magunkat. Oh wretched man that I am. Hogy mi, milyen, milyen bűnös ember vagyok én. I need to examine my heart. I need to examine my life, my sins, my actions. Meg kell vizsgálnom az én szívemet, a saját életemet és a saját bűneimet. Yet too often I'm seeking out that one that has the speck in their eye. Mindig kiszúrom, akinek a szemé, szemében ott van a szálka. And I got the plank in my eye. Miközben az én szememből And with that plank, whack, you know, smacking everybody. És csak így le, leütök mindenkit azzal a gerendával. When, and guys, and that's exactly, but that's the thing is we examine ourselves. De pont ez a lényeg, hogy magunkat vizsgáljuk. You know, every time we point a finger, mindig amikor mutogatunk, we got three back pointing back at us. Három, három visszamutat ránk. Yep, right there, there it is. Oh dear. <laughs> it's true. És ez igaz. And, and, and, you know, and the thing is, is I think it's wise for us. És szerintem ez, ez bölcs, hogyha így teszünk. That when we read this and we say, you know what, you let me take heed to that. Hogy amikor ezt olvassuk, akkor úgy gondoljuk, hogy ez jobb, ha megfogjuk. That when it comes to examining ourselves, that that's what we're doing, examining ourselves and not everybody else. Jobb, hogyha megfogadjuk, hogy ha, ha olvassuk, hogy vizsgáld meg magadat, akkor tényleg vizsgálj. And we see even here, like he says, hey, that people are sick and dying because you know because they weren't doing communion right, they weren't pro- doing it properly. És itt azt olvassuk, hogy az emberek betegek és, meg és haldokolnak az miatt, mert nem jól te- vették az But you know, may, may we examine our hearts. Vizsgáljuk meg mi is a saját may, And allow God for him to judge us, to work in our hearts and to move in our lives. És engedjük meg Istennek, hogy ő bejöjjön a mi szívünkbe, és bejöjjön a mi életünkbe, és ő, ő ítélkezzen. Allow for him to engedjük discipline meg neki, hogy elvégezze ezt. And you know, um, in closing, guys. És zárásképpen. As we, I'm sure as we study all the pillars. És biztos vagyok benne, hogy can, végeztünk az oszlopok tanulmányozásával. Con, continuing steadfastly in the apostles' doctrine. Folytassuk, fel, yeah. folytassuk a, a, az apostoli tanítások megtartását. Fellowship. a közösség, Breaking of bread and prayers. Az, so oftentimes we try to make our Christian life uh, so difficult. <laughs> Annyira, <laughs> and we do. Néha megpróbáljuk megnehezíteni a saját keresztény járásunkat. But I just pray that even as we've looked at these pillars, De az az imád hogy ahogy megnéztük ezeket az oszlopokat, that these would be the things that we desire and ugye, long to continue steadfastly in. Hogy ezek a dolgok legyenek azok, amik, amik után vágyakozunk, és amik után vágyunk, hogy, hogy buzgón és kitartóan tegyük. Let's pray. Imádkozzunk. And Lord, even uh, we're, we're so grateful that today that we were able to come to your table. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy ma a te asztalodhoz jöhettünk. And how great it is to know that your blood, Lord, cleanses us. És milyen nagyszerű azt tudnunk, hogy a te véred megtisztít minket. That Lord, that it's by your blood that we have been redeemed. Hogy a te véred által lettünk megszabadítva. And Lord, we are. We, we thank you for your blood that was spilt for us. És hálát adunk, Urunk, a Te kiontott véredért, ami értünk ontatott ki. Lord, you went to the cross and you died for us because you love us. Urunk, Te a kereszthez mentél önként, és meghaltál értünk, mert szeretsz minket. And thank you, Lord, that you made it, Lord, just that by believing in you, that we can have salvation. És köszönjük azt, Urunk, hogy hogy te úgy, úgy tetted mindezt meg, hogy nekünk hinnünk kell csak, hogy, hogy üdvösséget by, By placing our faith in you. Hogy a hitünket csak be, belét kelljen vetnünk. And Lord, we thank you, as Romans 10:9 tells us, that if we confess with our mouth and believe in our heart, Lord Jesus, that God raised him from the dead, we'll be saved. És köszönjük, Urunk, hogy ahogy a Róma 10:19 mondja, hogy, hogy ha mi megvalljuk a mi szánkkal és szívünkkel, hogy, hogy Krisztus Isten, és ő meghalt értünk, akkor te megszabadítasz minket. We thank you that for by grace we have been saved through faith, that not of ourselves, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast. És köszönjük azt, hogy, hogy te, te, a te kegyelmed és a te uh, áldozatod mentett minket, meg nem pedig az, ami tetteink, hogy nehogy kérkedjünk velük. We thank you, Lord, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. És köszönjük, Urunk, azt, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor te, te igaz és hű vagy, hogy megbocsásd őket. And Lord, we are forever grateful. És Urunk, mi mindörökké hálásak. And Lord, and that and we we do, Lord, we remember what that what you went through so that we could have eternal life, that you died so that we might live. és emlékezzünk mindörökké arra, hogy, hogy Te meghaltál értünk, hogy mi élhessünk. And so, Lord, we thank you for this life that you give. És Urunk, köszönjük ezt az életet, amit adsz nekünk. Lord, it's a life that's <clears throat> so abundant. Urunk, ez egy, ez egy annyira gazdag élet. We thank you, Lord, that, that Lord, that you have given us heaven. Köszönjük azt, hogy, hogy a mennyet adtad nekünk. Lord, that, that one day, Lord, for us that believe in you and trust in you and cling to you, that, Lord, we will be spending eternity with you. Hogy mi, akik hiszünk és ragaszkodunk benned és téged követünk, azok egyszer majd eléd Oh Lord, how we long for that day. Urunk, mennyire várjuk azt a napot. Lord, how we long just to see you face to face. Mennyire vágyakozunk, hogy téged színről színre láthassunk. Lord, how and just we Lord, we are for we are so grateful. Urunk, mi nagyon hálásak vagyunk. And Lord, all we can say is thank you. És csak annyit tudunk mondani, hogy köszönjük. Thank you, thank you, thank you. Köszönjük, köszönjük. We glorify your name. Dicsőítjük a te nevedet. We bless and praise you. Áldunk és, és, és uh, magasztalunk. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.